Bilang Kabanata 26 Pagkalipas ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moises at Eleazar na anak ni Aaron, Magsagawa ka ng isang census. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng mga Israelita na maaaring isama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang na dalawampung taon pataas. Dahil dito, tinipon nila ang mga pinuno sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Jericho. Binilang at inilista ang mga Israelita tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ito ang listahan ng mga Israelitang umalis sa Ehipto. Sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel, ay ang mga angkan ni Hanok, Falu, Hezron, at Carmi. Ang mga angkang ito ang bumubuo sa lipi ni Ruben. Silang lahat ay 43,730. Ang anak ni Falu ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan, at Abiram. Sina Datan at Abiram, kasama ng pangkat ni Korah, ang nagpasimuno sa mga Israelita ng paghihimagsik laban kina Moises at Aaron at kay Yahweh. Si Korah naman at ang kanyang 250 kasama ang nilamon ng lupa. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa buong bayan. Gayunmay, hindi kasamang namatay ang mga anak ni Korah. Sa lipi naman ni Simeon ay ang mga angkan ni Nanemuel, Jamin, Jakin, Zira, at Saul. Ang kabuang bilang ng lipi ni Simeon ay 22,200. at 200. Sa lipi ni Gad ay ang mga angkan nina Zephon, Hagui, Suni, Ozni, Eri, Arod, at Areli. Ang kabuuang bilang ng lipi ni Gad ay apat Sa lipi naman ni Huda hindi kabilang sina Er at Onan na namatay sa kanaan, ay ang mga angkan nina Sela, Fares, Zara, Hezron at Hamul. Ang kabuang bilang sa lipi ni Huda ay 76,000 at 500. Sa lipi ni Isakar ay ang mga angkan nina Tola, Pua, Jasub at Simron. Lahat-lahat sa lipi ni Issacar ay 64,000 at 300. Sa lipi ni Zebulun ay ang mga angkan nina Sered, Elon at Jalil. Silang lahat ay 60,000 at 500. Sa lipi ni Jose na may dalawang anak ay ang mga angkan nina Manases at Ephraim. Sa lipi ni Manases ay ang angkan ni Makir at ang anak nitong si Gilead. Ang angkan ni Gilead ay binubuo ng mga sambahayan nina Jezer, Helek, Azriel, Shechem, Semida, at Hefer. Si Zelophehad na anak ni Hefer ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi panay babae, sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Lahat-lahat sa angkan ni Manases ay 52,700. Sa lipi ni Ephraim ay ang mga angkan nina Sotela, Becker at Tahan. Ito naman ang bumubuo sa angkan ni Sotela, si Eran at ang kanyang sambahayan. Ang kabuuang bilang sa lipi ni Ephraim ay 32,500. Ito ang mga angkang nagmula sa lipi ni Jose. Sa lipi ni Benjamin ay ang mga angkan ni Nabela, Asbel, Ahiram, Sufam at Hufam. Ang bumubuo sa angkan ni Bela ay ang mga sambahayan ni na Ard at Naaman. Lahat-lahat sa lipi ni Benjamin ay 45,000 at 600. Sa lipi ni Dan ay ang angkan ni Suham, na ang kabuang bilang ay 64,000 at 400. Sa lipi ni Asher ay ang mga angkan ni na Imna, Isvi at Beria. Ang angkan ni Beria ay binubuo ng mga sambahayan ni na Heber at Malkiel. Si Asher ay may anak na babae na nagngangalang Sera. Lahat-lahat sa lipi ni Asher ay 53,000 at apat na raan. Sa lipi ni Neftali ay ang mga angkan nina Jazil, Guni, Jezer at Silem. Lahat-lahat sa lipi ni Neftali ay 45,000 at 400. Ang kabuang bilang ng mga Israelita ay at 601,730. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat libi. Malaki ang kaparte ng malaking libi at maliit ang sa maliit na libi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa dami ng kanyang bilang. Ang lupain ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan. Ang lipi naman ni Levi ay binubuo ng mga angkan ni Gershon, Kohat at Merari. Kabilang din sa liping ito ang mga sambayan ni Libni, Hebron, Mali, Musi at Korah. Si Kohat ang ama ni Amram na napangasawa ni Josebed na kabilang din sa lipi ni Levi. Isinilang si Josephed sa Ehipto. Naging anak nila sina Aaron, Moises at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abiho, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abiho ay namatay nang sila'y gumamit ng apoy na di karapat-dapat kay Yahweh. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000 mula sa gulang na isang buwan pataas. Sila'y hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa may tapat ng Jericho. Dito'y walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron noong sila'y nasa bundok ng Sinai. Ang mga ito'y namatay, liban kina Caleb na anak ni Jephuni at Josue na anak ni Nun, tulad ng sinabi ni Yahweh.